Egunon eskuali jatien entzule. Duela hilabete bat, irrogoi garen aberri eguna iragantzela, eta oai erri urratxur biltzen ari zaukula, ez dakit zure inguruan hala den, baina iduritzen zait jendeen arteko solasetan eskuararen egoera usua aipatzen dela. Ez dautzut hemen politika iritzi kronika bat proposatuko ez. Baina aitortu behar dautzut kulturgintzan gai horrek unkitzen gaituela. Iparaldean, eskuagun eskuaradunak murrizten gira, ikastolek, eskolek eta aekak lan ezinago garrantzitsua eta inda jaundia emaiten badute ere. Duela gutxi gora bera urte bat, egialdeko instituzioek kultura diagnostikak bultzatu zituztela, kultur gintzalariak bilduz. Alde batetik, egi elkargoak autetxeri bozkarazteko presentatu zuten proiektu baten eraikitzeko. Bestalde, eskual kultur erakundeak arloka biltzen gaitu, elkartuz deitutako ibilbidean, proiektu batzuen asmatzeko eta bultzatzeko, egialdearen egoera kulturala garatzeko eta hobetzekotan. Halako bilkura batetan nintzela eta, musikagintzan gintzan baginen ere, helburu nagusinetariko bat atera zitzaigun. Eskuara ipahaldean presenteago izaitea. Nik orduan, ikuspuntu oroko jago bat eman nahian, hori lotu nuen eskuaraz bizitzeari. Eta norbaitek jardetxi. Horrek, ez du zer Eskuaraz bizitzea hautu bat da eta edonok egiten ahaldu. Eskuararen presentzia aldiz, kultur eta politikarien eragin bat da. Bon, ez da bai da luzean esartzeko nahian, isiltasunean gorde nintzen baina nere buruari galdezka eta zuri ere galdetzen dautzutoai. Eskuaraz bizitzea hautu bat ote da. Zure bizia kanpoko eraginik gabekoa dea. Salbu ene ingurunea, ene lagunak baita ere lankideak, ene bizilekua, auzoak, horren arabera hautatzen baditut, egiazki eskuaraz bizitzen alniza ipagaldean. Kasu batzuetan, familian eskuaraz bizitzea hautu bat izaiten ahal da beste batzuetan ordea ez. Baina gizartean, ez dut uste, bestela ez beste borukatuko. Nik bederen ez dut batere hola bizitzen, eta gizartearen presioa ezin dut baztertu. Eskual erriaren mailan, baita ere Espainia, Frantzia eta mundu mailan, nork eta zerk baimentzen gaitu eskuaraz bizitzen inguruan ditugun politika kultural nazionalista eta kolonialistak, bereziki frantzesak eta amerikarrak, dituzten eragin bortitzak jasaiten ditut, eta ene eguneroko bizitzan badute pizua. Zure bizian ezotedea berbera. Zer da gaur egun eskualdun izaitia? Eta hartarik haratago joaiteko, edo hunatago ene kasuan, zer da musikari eskualduna izaitia? Zer da eskualegiko musikari izaitia? Sortzaile gisa, ez girea gu ere munduko kulturen nagusien eta gizartearen eraginaren menpe? Zegote da eskual musika. Norbaitek hemen erantzuna baldin badu, hitza jar dezala eta esplika da. Eskual irratiak deitu, haiek badute ene kontaktua eta goazen trako baten hartzerat hortaz hitz egiteko. Nik ez dut erantzunik, galderak baizik. Hatik, gauza batzu eta zoartzen niz, nire burua galdezgatzen dut baita ere gure paradoksuetaz irri egiten. Adibidez, askatasuna kantatzea eta aldahikatzea, Amerikak eraman duen musikaren bidez, soinu eta erritmo kapitalistak erabiliz, agas formatatuak eta karratuak direnak irringarria txamaiten dut. Gure kantaldietan, hizkuntza baztertzen badut, Amerikako folk musika bilakatzen dela hoartzen balinbaniz, baniz, irringarria txamaiten dut anistasuna aldagigatzea, ekologia batzutan ere, inguruko herrien kode moderno, pop eta musikagintza industrialaren ezaguarri guziak erabiliz, egingarriatxe maiten dut. Behartua girea gaurko eskualdunak izaiteko, onduan egiten diren gauza kaltegarrienak eta itxusienak imitatzea, modernoak hots, besteak bezalakoak izaitea nahiago duguia betikoak izaitea baino, gure berezitasunak goretsiz, aski utedea musika bati eskorazko hitzak emaitia hori eskualduna izaiteko? Haizearen indaja baliatu kontrakoa izan ala aldekoa, beste akzion bezala. Bai, segur, bainan ipa gatza norabidea eta belaren zabalera zaindu.